Сьогодні будемо продовжувати рекватор закону Пещення то Ісус. Перш ніж ми перейдемо до цього викладу, ми звертаємо увагу на попередню студію, котра подала нам розгляд п'ятої голови апостола Іоанна, де було показано устами Господа Ісуса Христа, головну ціль у праці його ми колін підіймаємо свого слугу. І як треба розпізнавати живу присутність його при подібній праці. Звертаючи увагу на цю студію, ми наголошуємо до тих, хто є в завіті Єговою. Подібна студія, вона має силу зробити великі зміни і відповідні поправки у наших умах, серцях і в нашому розумінні волі його. І ще така студія започаткувала такі зміни. І при помочі цієї студії ми побачили, що вчорашній ваш крок не був відповідний. І при нагоді цієї студії ви побачили це. Не нагадую. Це був би добрий урок, щоб ніколи не брати до рук сумнівні думки, непевні, а тим більше бодай свої. Перед лицем його не може стояти лише те, що є предметом його праці на часі а більш нічого. Тому, діставши раз такого урока, нехай це буде надальше наукою, щоб не повторювати необачність перед лицем Єгова. Ми сподіваємось, що Єгова і надальше буде подавати науку своєму народу, бо на тих думок, що почитано було в п'ятій голові апостола Яна. Це є накреслення цілого шляху, цілого народа Єгови, котрий виконує волі Його на землі. Ми сподіваємось, що Його і далі буде провадити цим шляхом, і далі буде освітлювати його тими речами, котрим час приходить до збуття тим дані в даній час, часу, котрої завершається в його праці. Завершаюча праця вимагає від слугів бути досить чуйними і скоропослушними до повідомляючого голосу його і бути виконателями того чему час пришел вспомнитесь. Отже, в словах Господа Иисуса Христа, котрі там були поміщені, є видно, що він з великим натиском підкреслював важність для всіх, хто мав нагоду бачити або чути таку працю що єдино це встановлене місці його і час при певній оказії, де може бути присутня діюча жива сила Єгона. Разом із цим, там же таки переляця Господа Ісуса було представлено воянус людського виробу в лиці єрусалимських священників, книжників, фарисеїв, тобто ізраїльського доголенства, була показана здібність роду людського в релігійному колі. Що може подати чоловік перед лиця Господа? І не більше, чим подали єрусалимські священники того часу на їхніх руках побув вирік дещо й було божественне, котре виглядало у безцільному допільнованні певних соціальних заповідей, законів і дещо обряду жертов. Ось і все нещодібний чоловік. І того часу, і нинішнього часу. Ми спостерігаємо, що там було подано зустріч двох шляхів. Один шлях, котрий був ніби й довгий в часі, але котрий на руках своїх приніс виріб на своїх трудах, на Святому Письмі, тобто на Біблії. І другий шлях котрий тільки розпочався. Але на своїх руках він подав те, що було волі його на часі. Господь Ісус Христос не аргументував якимись спеціальними доказами, глибокими такими вислідами, щоб заповорочити голови багаточасовою балаканиною або чимось іншим і доказати де присутня сила його. Він прост і легко засвідкував, що сила його велича там, де його воє, в живій діяльності. Він сказав слова, мій батько виконує працю і до нині. Він підкреслює, що ці речі треба брати до уваги що війшло то саме Миколу. Там же буде і село його. А не там чому. Час минув, що пішло в історію. Отже, коли отець засвідкував свою присутність у тій справі, котра була ділами його рук, і за цієї справи підняв слугу, цим самим він показав що ніякої вартості немає перед лицем його, починаючи з того часу, із міста Лазарет. І аж поки не буде виключено повністю і цілком оправдання імені Отця його, до тих пір не буде мати ніякого значення, ніякі заповіді, ані закон, помимо того, що і вони його виносять. Це єдина річ ради котрої підіймає його своїх слуг. І це єдина річ, котра мусить поглянути всю увагу з боку покликаних слуг. Вони не можуть допустити розпорошення своєї уваги на будь-що друге. Господь Ісус Христос заявив на сьогоднішні діючі слова. Як можна з надією подати лирі віри перед Єгови, якщо він буде повтореним слави одні других? Тобто з увагою на змагання людей. Єгова це не признає. Тільки те є будівельним матеріалом нашої віри, нашого послуху і посвяти і всього, що має жити слуга. Нового Завіту є тільки та річ, котра є працею Отця Небесного. Як це було показано в ліці його сина, цією справою займались апостоли після закінчення його праці. Цією справою займалася і церква періоду Єлісея. Цією справою займаються народні голови і в даний час. Отже, наша увага обов'язково має бути загострена на ці речі. Студія продовжується із параграфа 8. Ізраїльські пророки предсказували, що прийде Спаситель, котрий визволить людей від всякого гнету і котрий дасть їм світло і розуміння так, що вони не будуть вже більше ходити в непевності, але вони будуть знати Бога і ходити у світлі. Дана якраз думка звертає увагу для слугів Бігови, <clears throat> що всі пророцтва є збудовані на те, щоб у свій час вони показали свою силу і світлу в прихованому виконанні. Тобто, це говорить про те, що ця книга, тобто Святе Письмо, пророчий відділ обов'язково прийде до повного виконання і принесе міру повноти світла. І принесе це світло тим, котрі до цієї справи будуть підняти. Отже, всі пророцтва його так і збудовані. Їх треба іменно так і розглядати. Пророчства його не пишуть історію. І іншу річ не передбачають. Вони передбачають волю Єгови у певному часі. Про цю річ обов'язково мусять Розслідувати, допитуватись, інтересуватись всі, хто є слуги його. Звертаючи увагу на цю справу і знаючи, що Боже світло приходить тільки тоді, коли настає час праці його згідно записаного слова, це означає, що осторонь цієї справи ніякого світла немає. Отже, звідси лише можемо сподіватися світла його. Йдучи цією стежкою, ми знаємо. Не із того, що ми самі себе впевнюємо, а із того, що слідкує так його, що це єдине світло і правдиве, котре, котре вимірює стежку і поступ і віру нашу передігрують. Окрім того, слуги його мають зауважати, що при цих пророцтвах Єгови є присутня певний осередок, через котрого його дає це світло. Той осередок себе об'явив вже, як читали ми тоді у п'ятій главі апостола Яна. Це його син Ісус Христос. Як він сказав, я є світло для світа. І це не лише на той час, коли був він перший раз у землі, а і з того часу, і поки вічність буде, така роля буде виконуватись і виповнятись ним. Отже, Слава Господом усі знати, що не через нього йде світло, а йде через певний встановлений осередок, котрого настановив Єгова, і певне средство, тобто правочевіддя, через те світло. Цього світла неможливо здобути зусиллям людським, висвідом, ще чимось іншим, цілком ні. Jeśli хтось і бажає бачити світло, як результат своїх зусиль, то він може бачити свою лише стільність, а не світло божественної правди. Всі пророцтва Отця Небесного несуть в собі світло життя і правду, Бога Його, котра єдина є дана для всіх сотворінь в будь-якому часі, для їхнього збудовання життя і керівництва. Для всіх своїх Господніх необхідно набути іменно такого розуміння волі Господньої, котра зі стала записана через пророцтво. Подана думка це є високої важливості. Вона взятої із цього восьмого пункту нашої студії. Якщо у нас така думка не знайде місця і оцінки, тоді така одиниця є позбавлена нагоди розуміти повне світло і дійствуючи. Фактично, думка восьмого параграфа незалежно від часу, особливо на період діяльність Нового Завіту, вона відноситься до праці так звана Йоанна Хрестителя. Ця думка, що положена в цьому параграфі, вона натрикує, щоб кожний здобув це розуміння, воля Отця Небесного, що природство і голод це є його світ, що в певному часі Єхова буде говорити мовою цих пророчих відділів. Це головна ціль і праця приготовча. Слідуюча правда мусить бути додана до цієї першої. Це той факт, що Отець Небесний подає освітлення і розуміння свого пророчого слова лише через свого возлюбленого Сина Ісуса Христа. Читаємо деякі докази, що іменно пророчий відділ це є його волена часі. Пророк Ісая 35.5-8. Тоді прозрять очі сліпих і уші глухих відтворяться. Тоді хромий підскочить, як олень, а язик мого пісню озветься. Бо проторгнуться в пустині води, то і спічнуть, збуватися пророцтво його і в степу потоки, і обернеться безвіддя в озеро, а земля прагнуща в джерела водні. На леговищах шакалів, де вони спочивали буде, роги стасітних деліїти. Читаючи ці слова пророка Ісаї, як їх можна було віднести до історії або до відділу мало значущого, як це, звичайно, релігійники бачать цей міст. Ця пророча мова, де показано є жива, присутня, діюча сила Його, бо вона дає оздоровлення хворим, сліпим прозріння хромим, без тихід. І це все вчинять води, живі води. Отже, мову цього просто не можеш прочитати іначе лише так, як воно є записано. Що на колено стоїть час з будяволі Єгови, тоді подібні результати стоять. Отже, тільки така наука може дати поміч і дійсну поміч, а не удаванную помощь. И снова. Предыдущий час спокою землі заболоному і землю Нефталіїву, та пізніші звеличить і приморську дорогу до Зайорданською стороною, Галилею Поганську, люд, що в темряві блукає, зузрить світло велике, живучи в країні тіні смертної, світло засіяє. Ти розмножиш народ, де сіє йому радощі великі. Звелеселиться він перед тобою, як веселяться, коли обжинки справляють і як радується, коли здобич дівять. Бо ярмо ще його довело і палістю, що його побивала, і тростину гнобителі його ти подорожчиш, як за Мадияна бо вся обув шовніра і одежа в війні залита. Піде на спалення на жир вогневі. Тепер звертайте увагу. Просто повідомляє, що його вона віддає свою землю і інші землі землі баганських народів і дасть їм те, щоб їх уздоровило. І через кого він це дасть? Думка наша стояла така. Чи його вибираєш священний остеребок, ти цієї справи. Ми його називали Господь Ісус Христос. Ось нижче такий промовляє пророк. Бо хлоп'ятк народилось нам, син даний нам. Власть на раменах його і дають йому ім'я. Дивний, порадник, Бог кріпкий, отець будучого віку, князь мира, царство його і миру його не буде границь на Давидовім престолі і царстві він сяде, щоб утвердити і укріпити його судом справедливості відтепер повіки. Ревнива любов Господа Саваофа це вчинить пророк Ісая 9, 1 по 7. І так, через кого буде давати його Бог світло? Він означає того, хто несе ці високі і достойні титули, як титул Отця вчителя, священника, отця будучого віку, то єсть дітей Воскресіння. Отже, цей єдиний і є призначений Єговою подати світло. Усі сотворіння від цієї виключені. Хіба що вони будуть, сприймаючи світло, а не даючи світло. Отже, подані свідоцтво Святого Письма ясно промовляють, що всяка правда, світло і дійсне визволення наступають в часі, коли пророчі обітниці Бога Єгови працюють у своєму виконанні. Лише в цьому відділі Святого Письма є подано Єговою оживляюче і підкріпляючи живе слово. Ось так і ми нині маємо звернути увагу на значення пророчого відділу Святого Письма і на того, через кого дає Єгова, до зрозуміння цього значення. Якщо це було важно для ізраїльського народу, щоб не розмизнутися і з нагодою бути городянами Царства Небесного, то сьогодні тим більше важливо нам. Ізраїльтяни вже свої відібрали. Ми сьогодні, бо черга наша прийшла будемо відбирати своє. Нехай свою твою Господа іншого погляду не буде на волю Господа. І нехай помилка лова послужить добрим уроком для нас, щоб хто був із нас нині не держав при собі свою нас, свого власного роботунку, про діяльність Його, про світло Його і про того, хто це світло світить. Воно мусить бути єдине і таке, як встановив Єгова. Параграф 9. Ісус розпочав свою працю, котра виглядала неначе продовження праці Йоанна Хрестителя такими словами. Покайтесь, наближимось по Царству Небесне. Івані Матея 4,17. І так, що ці слова мали означати? читаючи це місце і інші місця, коли Ісус Христос приступав до промовлення волі Отця Небесного, майже скрізь Він розпочав, розпочинав свою працю, то є працю свідоцтва цими словами. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Отже, в цих словах Ісус Христос підкреслює важливість Царства Небесного. І все те, що ми називаємо світлом, все те, що є оздоровлення, зцілення і життя вічне, і Воскресення, чи духовне, чи буквально не може бути помимо Царства Небесного. Він з натиском підкреслював, що Царство Небесне це його установлений осередок, котре буде наділяти всіх бажаючих цими благословіннями. Поза межами Царства Небесного ніхто не зможе знайти ні його, ні світло, ні його правди, ні цих стей, про котрих він читав в місті Назарет, і про котрих тут же ми читали пророка Ісаї, 35 голова і в 9 голові. Там мова йшла застілення. Ісус об'являє цей осередок, через котрого дає Його всі ці потрібні речі для покликаного народа є представництво його царства. Отже, у такому разі слуги Господа, хто чує цей голос, він мусить признати це то тобто царство його. Не признаючи його, таким чином відкидати треба і все решта, щедрі його лише через лінію свого царства. Опісля він розпочав чинити чудеса, щоб звернути увагу на себе, що він займає визначне становище спеціальну місію. І так знов звернув увагу як доказ, що він мав власть поступати, бо поперевертав столеміняльників жидійській святині, тобто храм Єрусалимський. Коли вночі студентство його отця з пустіння, то це не була театральна штука. Паліцин вчинив як правдиві сила отця свого. Цим то і случив очищення. Він дав до зрозуміння своїм ученикам, що хвалення у формі не є більше приємне Богу, і щоб відвернути мислі своїх учеників із святині і форми хвалення, і що вони більше не думали, що такими формами можна зблизитись до Бога. От досить важна річ є поміщена в цій думці 9 пункту нашої студії. Вона показує, що діяльність Господа Ісуса разом із тим, що Він наголошував на можливість царства, була супроводжена і другими такими речами, котрі він виконував, і в його праці можна було спостерігати того, котрий є наділені specjalną właściwie Jehowy. Ті власті, що наділив йому Єгова, ми вже читали. Це була 9 глава пророка Ісаї. А також тут він почав звертати увагу на те, що він є той, через котрого Єгова припиняє працю того, чому час минув. І розпочинає працю того, чому час не той случай, що в Єрусалимському храмі він очистив його із присутності нечистих речей, це не була та річ, щоб просто навести там матеріальний порядок. Бо там, наприклад, була якась матеріальна нечистота. Цілком ні. Варто важко впрок говорить, це не театральна штука. Тобто це не була просто річ, аби чисто було там. Ми знаємо, що син Божий, коли зробив таке очищення Єрусалимського храму, він ніколи в цьому храмі не був більше. І він не скликав своїх учеників ані роду до цього храму, щоб через цей храм, як це до цього часу було, подавати науку свого Отця, світити світлом свого Отця цілком ні. Більше його там не було для тих, хто правди шукав, хто шукав зцілення, цей случай був досить многозначучий, тим більший для нас. А іменно чому? Постільки очищення стояло у храмі, і постільки Господь Ісус Христос більше до нього не повертався і не закликував своїх учеників брати до рук те, що до цього часу було в цьому храмі, то цим самим він об'явив припиняється діяльність закону, форми, вертов, всього, що була буква. І до цих речей руки не треба ставити. Починається діяльність інша. Чому? А в речі Сина Божого Ісуса Христа, в Його праці, в Його словах і в Його науках. Ученики пішли за ним а не при всеочищенні храму. Тобто очищення храму було вчинено тим, хто мав власне вчинити, об'являло кінець старим речам, кінець праці букви, початок праці дійсних речей, більшого, дійсного світла, до котрого і кликав Господь Ісус Христос. Отже, то була велика наука але не тільки для того, щоб відмітити, коли розпочинається процес великого світла. А із цього случаю мають навчитись і сьогоднішні слуги Його. І хто бажає ще служити Його, ще виставляти перед лице Небесного Отця. Все те, що виставляли єрусалимські священники і в храмі і поза храмом, це була велика зневага. Велика зневага на ім'я Його. Я думаю, що ви не є такої думки, що Господь Ісус Христос, коли очищав храм Єрусалимський, такого ще там полишив. Маємо тут на увазі із людей. У числі тих, хто занечищує Єрусалимський храм, були як і ті, що гроші міняли там і торги влаштовували. Разом із ними тепер слухайте уважно, були й ті, хто дозволив цю річ. А хто ж не не був? Якраз і ті священники, бо з їхнього дозвілу це було. Тобто і вони були згнаті з того храму. Не лише грошові міняльники, а всі, хто міняв гроші подозволив цю річ. І таким чином Ісус Христос цим своїм дійством заявив, перед лицем Господа ніякого значення це немає. Передажання букви і другим речам. Отже, так, розумів тоді Господь Ісус свою працю, так розуміли із його уст і діяльність його вчинки. І так треба розуміти сьогодні і на, Ще прийдеться Господа, і з того часу, коли був очищений храм, не може виставити ні букву, ні щось подібне, ні якийсь образ, форму, ще щось таке, коте би було в очах сотворіння велике, а в очах його втратило свою силу і цінність. Розпочата місійна праця Ісуса Христа в місті Назарет цілком відповідала заміру і волі Всевищого Єгови. І така річ доказана тим, що сила Його Святий Дух перебувала в подальшій праці, котру виконував Ісус Христос. В праці Ісуса Христа була присутня діюча сила Його, котра чинила многі чудові речі, як то накормлення хлібом і рибою тисячних натовпів, зцілення хворих, повернення зору і слуху шкодженим, очищення від присутності нечистих духів, воскресіння мертвих, проявлення зверхньої сили і власті над водою вітром і таке інше. Все це чинено було істин, щоби звернути увагу присутнім на присутню ласку Бога Його для тих слугів котрі охоче і радісно підкорюють сидіючі праці і говорять на часи. Праця Ісуса Христа виразно подавала свідоцтво про присутню діючу силу Отця Єгове на шляху діючих пророчих накреслень, котрими дійшов час на сповнення. Разом із цим Ісус Христос у своїй праці свідкував, що всяка річ, котра зумовлювала служіння на предмет букви, чи якоїсь форми перестала діяти перед лицем Отця Небесного. Він очистив Єрусалимський храм від присутності тих, хто вважав, що служіння Богу Небесному можна задоволити за заповідями, законами, формами, речами. І це в той час, коли Його виконує працю відповідно до часу. Ісус Христос не подав своїм ученикам заохочення ті речі, котрими зістали перейняті жидівські священики, буваючи на голос заповідей законів різних формів. Його праця цілком відрізнялася від праці і поглядів жидівського духовенства. Вона була цілком перейнята тільки волею його на біжучий час, на що він постійно звертав увагу. Варто важко звертає увагу на те, що Ісус Христос розпочав свої служіння такими словами. Читаємо текст. З того часу, то і після спокус від диявола, почав Ісус проповідувати і благодати. Покайтесь, наблизилось бо Царство Небесне. Івані Матея 4,17. Виголошна присутність цього голоса рішуче заявила про вступлення в силу великих і зворотних перемін, тобто відпрацюючи дії голосу буквальності і форми, до додіючи праці голосу дійсних речей, іменно тих, котрим надійшов час на виконання. І ще такі зміни, таку працю, котра видасть повноту задумів його і усе у своєму часі, Єгова замірів подати через працюючу діяльність свого царства. Покайтесь, отже, залишіть старі форми і порядки, не практикуйте їх перед лицем Всевищого Єгови на предмет одержання від нього признаної ласки. Беріть і вживайте лише те, що подає Отець Небесний через діючу працю свого царства. Такі слова означають також, що всякі зміни відповідно до часу його буде оголошувати через представників свого царства. Отже, думка цього дев'ятого параграфа показує, який погляд стояв Ісуса Христа на буквальність, на форми і все інше, що було виставлене заради букви ніякого значення там не стояло. Очищення Єрусалимського храму гостро підкреслювало, що справа цим речам є річ минувша, продовжати їх у часі, коли його вже виконує працю дійсних речей, це і зневага на Єгову і за його святині. Тепер же, коли він заявляє, що всі, хто слухає, голосу діяльності батька, то і Серця Небесного має звернути свій погляд на Царство Небесне. чим саме було показано, що всі ці речі, як і читали на раніше, оздоровлення, духовне зцілення, воскресіння, життя, благословення і вся решта подав Святець Небесний. Лишається рисує царство. І іншого шляху немає об'явлено. Бо Парагодисть. Ісус завжди поступав так, щоб показати своїм ученикам. що лише через нього Бог готовий дати їм. Перше визволення з гріху, в котрім кожен чоловік знаходиться по природі. І друге, що правдивий світ тверзанення відносно Ізраїля цілого світу, особлившу нагороду для тих, для всіх тих, що йдуть за ним. І так, ці реч, в котрих має потребу людство взагалі. Тобто прощення гріха, в котрому народилися люди. Може буде подано тільки через средство, котре Отець Небесний подав. Цим самим він підкреслював. Тобто діяльність Господа Ісуса Христа постійно на це звертала увагу. Та Він і впрост говорив, бо не раз і докоряли його ті же священники єрусалимські. Кого ж ти себе ставиш, що об'являєш, ніби маєш власні гірки прощати? Цим сам він підкреслював, що в його праці, його возомірів дати прощення гріхів котрим нарвелося людство. Розбираючи цей перший пункт сьогодні для нас, ми хочемо звернути увагу на таку річ. Жертва Господа Ісуса Христа, через котру прощається переворідний гріх, вона була другорядна в замірі Єгови. Першорядна то було оправдання ім'я Його. Однако Ісус Христос помер насильницькою смертю. І іменно за ті речі, котрі Отець Небесний об'явив, як волю свою повільного часу. Він не помер за те, в чим стояли священники духовенства ізраїльське, а він помер за те, що виконував волі його на часі. Я спеціально до вас наголошую на цю річ, щоб, звичайно, хто із вас, простягнувши руку свого бажання і віри на пролиту кров Ісуса Христа, та лише її присвоєно чимось зумову. Можливо, і дуже можливо, що це була би марна річ. Ми мусимо звернути увагу, що причина смерті Ісуса Христа була із цього осередка. Треба враховувати ту річ, котра спричинила його смерть. Якщо викинути або не взяти до уваги, або зневажити ту працю, ради котрої і умер Ісус Христос, хоча б і тоді, ну тим більше сьогодні. То значить, кров Господа Ісуса Христа працювати як очищаюча і викуплююча не буде. Це мусить пам'ятати всі слуги Його. Не лише простягати руку. Бажання свого і вірю на прощі гріха, а й на речі, заради чого і пролита була ця кров. Друга річ, котра була сильно підкреслена у діяльності Ісуса Христа на землі, була та, що окрім першої, він постійно показував, що Отець Небесний іменно через нього. І з того часу, починаючи і надалі, буде давати єдине світло, котрим ученики будуть ходити. Часто він про це говорив. Це означає, що ніхто і слів Господа від тих пір і до сьогодні не може розглядати себе в іншому погляді, як того, хто сприймає світло а не того, хто його родить, хто його іменно сам його шукає в іншому місці, коли Господь Ісус давав звіту молитву, Він сказав так, я вас знайшов, а не ви мене. Виключено всяка спромога людська тут в цих словах, котра би, може, хтось сказав, що він трудився, що він силувався, що він втрачався. І це все його так обогатило, що навіть аж світло Божого шляху він побачив. Ні. Правда, це не говорить про те, що трудитись не треба. Але це говорить і друге що ніякий труд самостійний не буде винагороджений, якщо там не буде присутня діюча рука Господа Ісуса Христа, єдиного світла для світа. Далі Ісус показав ученикам, що Він не лише прийшов виконати певну місію від Бога і оповісти вість, котру, якщо люди прийняли спаслитися, але ще Бог має особлившу нагороду до тих, що служить йому. Таке заявлення значить, що кожний, йдучи слідами Ісуса Христа, стягне на себе терпіння, але хто служить Богу, той отримає нагороду. Для ствердження праведності своєї місії Ісус опирався. Перше на чудеса, друге на докази, що те, що чинить було сповненням святого Писання пророцтв. Отже, небесні титули свого покликання, котрих він вже тоді почав їх і оголошувати, і практикувати, чим підтвердив Господь Ісус Христос, що це так. Він не говорив лише слова, а він уживав і фізичних фактів. Ті чудеса, котрі вже раніше повідомлено було до вас і котрі ми бачимо, як справоздання євангелістів показує, це було на доказ того, що це є піднятий Єговою слуга, бо його праця є постійно супроводжена живою присутністю сили Його. І вся його діяльність, яку б він не чинив, він завжди давав ученикам повідомленням. Це є факт збуття пророчства. Чим Господь Ісус Христос утвердив себе, після Нього тим же самим утверджують себе всі. Іншого утвердження немає. Отже, підняті Йоговою слуги розглядає ці свідчення іменно так. Як тоді розглядав і бачив їх Господь Ісус Христос. Праця Господа Ісуса Христа на землі по відношенню волі Його на часі відкриває високу і можливу стілеч, котрих бажає навчити Отець Небесний всіх покликаних слугів. Ціна викупної крові Ісуса Христа є призначена від Отця Єгови для прощення гріхів, унаслідуваних від Адама через його потомки. Однак така річ набувається через сотворіння. На підставі вірів в пролету крові Ісуса Христа. Смерть Ісусова усі стала спричинена із рук ворога за об'явлену через нього працю, котра була волі його часі. Отже, віра у викупну силу крові Ісуса Христа по необхідності вимагає признати і покоритися діючій волі його величості, бо якраз і була заподіяна смерть Ісуса Христа, то є пролита кров за таку іменну волю Отця Небесного. Віру лише в силу викупу, викупу крові Ісусової, без признання дійсної причини цієї смерті цілком не вистачає для користі сотворіння. Слідуючи науков праці Ісуса Христа, є подано в тому, що всяке розуміння волі Його відносно слугів Божих, також і відносно світом взагалі. Подається його і через те слово, в котрому прийшов час на виконання. Сприйнявши такі поучення, слуги Господні можуть тепер сподіватись з боку ворога диявола на всякої форми противлення, переслідування і горення. Вартова башта заявляє, що його отець постійно свідкував свою близьку присутність в праці свого Сина Ісуса Христа. І така присутність виявляється через прояв селі Єгови, котрою Ісус Христос чинив різні чудові діла. Також, що всяка праця чинена Ісусом Христом, це був факт того, чому надійшов час на виконання. Нехай слуги Господні пам'ятають, такі стверджуючі свідоцтва. Бо на коли вони є підняті і покликані Господом, тоді такі свідоцтва будуть працювати для них і через це свідкувати присутню ласку його для них, подібно, як це чинив він для возлюбленого Сина свого Ісуса Христа. Отже, студія наша звертає увагу на речі, котрі є необхідно сконцентрувати увагу слугам Єгови. Як він має розглядати пророчі записки Єгови? Як він має розглядати средство, через котрого дає Єгова об'явлення світла, що лише єдине заложено в цих пророцтвах? Як треба розуміти працю Ісуса Христа на землі не тільки дотично його часу тодішнього, а починаючи від нього і аж до нині, в дотичності до всіх піднятих Єговою слугів. Що на вони є підняті Єговою, то вони будуть брати лише те світло, котре є у пророчих обітницях Єгови. І що це світло подає єдиний, іменно призначений його осередок, це його син Ісус Христос, і що це є слуги Господа котрі коляться цьому світлу. Отже, це були думки, подані у нашій студії. Кого з вас є питання, неясність, цього думка до предмету студії, прошу задати. Я хотів би звернути вашу увагу на перший параграф нашої студії, який йшов під номером 8. Він хоча змістом її короткий. Однак важливість думки твої, тої у нім стоїть досить висока. Мова йшла про те, щоб слугів Єгови набулося погляду, іменно теократичного погляду на цінність пророчого відділу Святого Письма. Ми на це якраз хочемо звернути увагу у промові, котра виясняла е, думку цього параграфа було сказано фактично думка восьмого параграфа обнімає приготовчу працю Яна Хрестителя тепер, то тобто в часах минувших. І я хотів би звернути вашу увагу, як праця Іоанна Хрестителя відбулася в нашій організації. Хоча при читанні п'ятої голови апостола Іоанна було згадано за свідоцтво Іоанна Хрестителя, но обмеженість часу студії не давало можливості дати цю інформацію. Думаю, що пару хвилин часу взятих із цієї студії може послужити поміччю відібрати цю інформацію. І так, приготовча працює на Хрестителя у нашій організації, тобто із наших днів відбулося між роками 1984-1992 включно яку працю виконувала організація міщини роками. Многі з вас були частиною організації міщими роками. Многі прийшли пізніше. І кожен з вас, хто може подивитись на себе і свою пам'ять тодішніх часів, він може себе бачити в такій картині. Вартова башта як єдиний голос Господа Ісуса Христа, обіймаючи волі часі, в той час нижчими руками. Вона у ваших руках і розумінню виглядала, як звичайна рядова якась, якийсь часопис. Многі з вас, читаючи з мертвої башти, із легкості заявляли так така річ відноситься до великої громади, а така то річ відноситься до Клясу Небесної. А така то річ ми взагалі не знаємо, куди віднести. Тобто вона таки зовсім ніякої ролі в нас не відіграє. І таким чином, читаючи вартову башту, тодішнім часом кожен ставався для себе тим, хто по своєму вибору і визначенню визначав, куди і на коли і для кого він визначити даний відділ пророчого голосу. Приблизно або й багато гірше виглядав стан збору народа Божого між цими роками. Ясна річ, Єгова тоді показував, що при такому розумінні пророцтв Єгови, та й взагалі вартує башти, Цілком неможливо виробити навіть одного кирпича цеглину, щоб збудувати будь-який будинок, а тим більше будинок і голи. Тоді розпочалася велика праця. Треба було все це повикидати, позбутися того, тої свавільності, щоб на свій лад визначення, вимірі, виваження розкидати просто і горе, визначати, кому і на коли це просто мають припадати і таке інше. Забуваючи про те, що єдиний голос, котрий це може урудувати, це є тільки один голос Ісуса Христа. І так, така праця вона була досить сильна і вимоглива дійшовши до року 1992, тоді збір народа Божого на той час дістав розуміння відносно братої Басти цілком друге. Ви пам'ятаєте, що якраз на порозі цих років закінчення 92-го року, а початок 93-го року, його перший раз подав свідоцтво відкрито через голос 34-ї псальми що настоляла на ворога поступи хач іночого змісту. І це по тій причині, що народ вже був готовий оцінити пророцтво Єгови. А сьогодні, поглядаючи на себе тодішнього часу, чи змогли б ми, несучи на собі одежу тодішнього часу, сприйняти зрозуміти ці науки ніколи. Отже, праця Яна Хрестителя у нашій організації виробила велику працю, поочищала все і повикидала, що воно не потрібне, залишила єдине, і аж до сьогоднішнього не тільки одне погляд його на пророчий голос його волі. І після того тепер спогляньте, стільки дав великих дарувань Його нам, уможливив для нас розуміти Його Слово без цієї приготовчої праці неможливо ні бачити, ні розуміти, тим більше і скористати із поданої волі його часів. Отже, так відбулася праця приготовча в нашій організації. Зрозуміло.